Olivier Miok, EEPko teknikalaria ostiral goizuntako gomita, egunon zuri. Egunon. Beraz, ezkuntza elebidunaren zemakiak goiti doatzi ama eskolatik bosgarren maila arte, dozen bi arte. Aldiz, gero da egoera, gero da egoera, ok, egoera okertzen, seigarren errat pasatziarek iran. Beraz, zer helbururikin egin duzu ikerketa edo inkesta? Zerbait zeko lehenik, uh, erran nahi dut, goiti doazela ere uh, zenbakiak kolegioan baina egia da badela galtze handi bat ezen bit artean, eta hori uh, ikertu nahi izan du uh, eta beraz eh, zabalu dugu inkasta bat kolizio guzietan. galegin diegu beraz ikasleai eta burasoai zendako utzi nahi zuten irakaskuntza biduna eta gero konparatu ditugu burasoen eta ikasleen uh, erantzunak. Eta hor ikasleak erraiten digute beraz, uh, hiru arazoi nagusi ateratzen dira eien eh, galetegietan, ikasek raiten digute beraz, abandonatu nahi dutela edo utzi nahi dutela, eskola zailegi iduritzen zailerako. Hori da, lehen, eh, lehen uh, arrazoina, zinez uh, agerian ematen dutena, gero erraten digute historia geografia uh, eientzat beldogarria dela, hori hori baita gai bat eskola zirakasten dena segarrenean, Eta gero, erraten digute ere bai, kolegioan irakaskuntza eribidunak uh, eh, lan gehiago eskatzen uh, duela. Eh, bada eskola eh, lauren ez irakasten dela beste ikiko uh, eta beraz lauren gehiago dituzte segarrenean. Gero bada lan gehiago es, uh, etxean ikaskaiak ikasteko, eta hortakotz uh, abandonatu nahi dute. Pundu haman komunian eh, ikasle horien artian, da behar bada Euskara etxen edo agostua dutela, edo ez dutela entzuten, edo atxiki gutio? Alor, bai, hori da ikasle gehien entzat hemen eh, kostaldean beriziki uh, burasoak baitira bat ere uh, eskualdunak, ezpaitakite bate eskuala, eta orduan uh, gaina ingurumena ahunt uh, frantxez duna baita, ez dute eh, aukera handirik eskola entzuteko ikastoratik edo eskolatik kanpo. Eta, bai, bada, bada razoin hori, baina uh, badira ere, uh, fen, badira gauza hainitz egiten direla horren kontra, hori eh? aipatzen dugu gero gure informazio eta sensibilizazio bilkuretan, baina, uh, bai, zinez eskola jotza zailako zenta hor, aipatzen zinuen e, maitzetan, e, ba azkenean oren gehiago bazituztela, lan gehiago, azkenean konparatzen dira e, elebidunean ez diren ikasleeri, beraz osoki frantxesez egiten dutenari, eta Euskara hoientzat da gai bat gehiago, ikas gai bat gehiago, eta ikasle girelarik, be, biztan da, sobera gelditzen da, hori da. Be, bai, bai, eta... <clears throat> <clears throat> Bakatu, eh? Zuzenean gira. <laughs> Bakatu, bakatu. Froga bat duzu <laughs> ero. Eh, bai, indar gehiago eskatzen du irakaskuntza elibidunak. Oli seur, eta biztanda ikasiak galeralik, uh, eh, egiten albadugu indar gutxiago ere, uh, eta erresagoa izaiten albada, beti uh, be, errestasuna sekatzen dugu. Eta biztanda burasoak ez badira hor giberan pixka bat sustengatzeko eta pusatzeko ikasleak, nahiago dute abandonatu, kasu zonbaitetan. Zenbakietan hori kasle guzien, sehaska laurdenak, laurdenak baino gehiagok ere, ele bakarrako hezkuntza utatzen du, seigarrenetik aintzina, eta sehaska enduz uh, eh, gehiagok. Gehiagok, bai. Orduan, uh, laurden batek abandonatzen du uh, seigarrenean sartzean iru kontutan harturik, eta bakarrik... Eh, parekotasun eh, sisteman diren eh, ikasak kontutan hartzen baitugu, eran nahi baita irakaskuntza katolikoan eta irakaskuntza publikoan direnak, hor, hiru ikasetarik batek abandonatzen du seigarrenean txartzean. Odol galtze horren gelditzeko, ala ere baliabideak aipatu behar dira, nola garatuak dira baliabideak uh, euskal egian? Kolegio, eh, eskola untxa estalia da ere moa ongi eramaiteko? Alor, hori da, guk inkesta hori egin dugu, bai genekien hor estaldura seurtatu zera ipar eskualerri osoan, eta diaraipena egiten altzera uh, eh, zenbitik seigarren erat eh, nola, lujalde osoan, oai badira eh, ogoita bederatzi uh, kolegio ere bidun, orduan eh, oai zenbian diren ikasi bidun guziek badute aukera segitzeko segerdean. Eta alta, ez da ala, ez dute denek uh, segitzen, eta bai, badira badia oai, bada aukera ikasi guzien zat segitzeko segerdean ikerketa kantitatiboa enduzue, bez behar da merexiko luke, hortan ziste behar da ikerketa kalitatiboaren e, egitea, jakiteko be, nola ahapatu edo nola txiki laurden hori? Bai, alor. Edo euh, eren hori? Bai, orduan, lehenik, eh, aipatu baititugu uh, ikasleen uh, motivazioak edo ahazoinak abandonatzeko seigarrenean, behar dira aipatu ere uh, burasoenak. Mhm. Eta burasoenak aipatzen edo aztertzen ditugularik, haintzinean emaiten dute, uh, eh, aujaren autua kontutan hartzea. Horrek erakus, eta zinez uh, da uh, lehen arrazoina, urrundik. Eta orduan horrek erakus, erakusten digu, nahi badugu aurrek segidezaten, behar dugula, nunbait eskola maite araztea, edo maitat, maitatu araztea, eta orduan, eta ikasleak ere maila uh, obeago uh, ukandezaten eskolan. Orduan, guk dugun lehentasuna tasuna hoai da, obetzea eh, eskolaren maila, uh, ikaslean eskolaren maila, eta hortarako badugu uh, aterabide, epek ikusten duen uh, aterabide oberena, da mugiltze sistema plantian ezartzea uh, ama eskoletan. Legeak baimentzen duen bezala. Eh, Utsgunea, mementoan, litaike gehiago eh, eskola publikoetan, pribatuetan, asia da, lan hori jadanik? Bai, alor, eh, pribatuan, oai, oh, uh, badira, ez dakit, susen, ogoita mabi, uh, bai, ogoita mabi eskola helibidun, eta horietarik erdiak du proposatzen sistema hori, mugize sistema, edo ama eskolako lehen bi urtetan, edo lehen hiru urtetan, oai, bada mugimendu bat er, eskola gilistinoetan hilugarren urtea ere uh, osoki eskolaz uh, proposatzeko, Eh, publikoan lehen eh, eskola eh, sistema hori proposatzen zuena izan da miarritzen 2008an sortu zen, seksio mogize sekzio hori, bi bazien beste bi ere 2008an abiatu zirenak galazi, doni bane eta azkainen duen uh, irula ordena proposatzen zuten eskolaz, Eta jaz beste bi agertu dira, Larre Xoro eta Getalia, eta datoren urtekoz, badira beste lauzpa ba bost proiektu berri, sistema horren proposatzeko eh, eskola publikoetan. Ordoan bada ala ere, uh, eh, erakaslean partetik, zenta hori izan behar baita erakaslean eh, proiektu bat, uh, dute proiektu hori uh, eta montatzen, eperen laguntzarekin ere. Baina ek dute, beraz, uh, egen behar dute proiektu hori, eta bada hor... Bada mugimendu bat abian dena eta sistema horren proposatzeko eskola zonbaitetan. Goizberin, zendako haurainitzek erakaskuntza elebiduna usten dute kolegiorat pasatzeko mementuan. Galdera erantzun nahi izan du Euskararen erakunde publikoak inkeskta bat haur eta gurasuekin. Eramanez, Olivier Miok beraz dugu gure gaurko gomita, epeko teknikaria eta lehen aipatzen nuen aurren hitza aurrek zergatik eh, autu hori egiten zuten eta burasuek azkenean aurrek eh, aurren posizioa zela lehenik eh, lehen esten, hori zuten ere aipatzen, baina hor azkinean burasuek dute errol nagusi bat, ere eh, zerbait pentsatu du epek burasuen uh, eh, zagin motivazioa aipatu behar da, menen Euskararen maitasuna aipatzen ginuen, Euskararen baloratzean azkenean, eh? balorazioa baita hemen egin behar. Alor, biztanda ere, uh, burasuak dira guretako lehentasun bat, eta behar ditugu ere konbentzitu, biztanda. Eta inkesta horien ondotik bildu ginen uh, eh, erakaste eta kolegio buru ere zonbaitekin. Aztertzeko zer izaten aziren aterabideak, obetzeko dialaizeta horiek eh, zenbitik uh, seigarren erat. Eta mm, ateraden, ere propos, ateraden proposamenetan izan dira informazio bilkurak antolatzea, sektoreka, eta zenbat eta zenbiko ikasen burasoekin, pixka bat espikatzeko nola pasatzen den irakaskuntza elibiduna e, seigarrenean edo bigarren mailan e, orokorki, eta espikatzeko zen dako ere importantea zen segitzea, zen eta horren buru aurrek egin dituzte sortzi eh, urte irakaskuntza elibidunean, medioak izan dira, behar dira irakasleak, bada Fain, eta badira medio hainitz emanak direnak eh, eskolaren eh, ikasteko edo irakasteko eh, lehen mailan eta horren buru abandonatzen bain badute seigarrenean ebe hori guztia debaldetan. Orduan uh, bildu gira eta hor zinez pentsatu dugu behar zira informazio bilkura horiek plantian ezari. Eta hor, deia hasi da, egin dugu bat uh, eh, idiburun, beste bat izanen da martxoaren bostean uh, angeluko sektorean. Eta hor, uh, zenbat eta zenbiko buraxo, uh, buraxo guziak gomitatzen ditugu, ikasileak ere badira be eskundiazioleko ordezkariak, EPEKoak, badira ere uh, burasoen elkarteko ordezkari zonbait, enbigabait ikasbikoak, hor direnak, eta espikatzen diegu burasoer, eta ikasleai nola pasatuko den segarrenean uh, eh, uh, eh, irakaskuntza ere biduna. Sentsibilizazio lana beraz jende horiekin, eta eskunde nazionalarekin, ala ere, baliabideak emaiten dituenarekin ere, eh, zertan dira, or, uh, eh, ulertzen du eskasori guneka izkuntzikipituena, tipituena eta mm, eskunde nazionalak edo rektoreak edo bordalek, akademiak? Nolaz, ez zutu lertzen. Sensibilizazio lan bat ere eraman ah, bai, Bai, eh, hori ez da, eh, hor eta gogotik parte hartzen dute gurekin, hein? Eh, beti bada edo uh, koere handerea hor inspektorea, eskola zirarduratzen den uh, inspektorea gurekin uh, bilkura horietan parte hartzen duena, edo alkulali pedagogikoa. Eta parte hartzen dute ere kolegio buruak, eh? bon, eskonde nazionaleko langileak baitira. Eta hor dira, beraz, esplikatzeko zoin diren ere abantailak, eh, segitzen delarik eh, seigarrenean edo bururaino eramaiten delarik prozesua, be badira la ere uh, irakaskuntza elibidunak onurak uh, eh, espikatu behar direnak eta edo oroitarazi behar direnak eta zer izaiten aldiren beraz abantailak uh, segitzen behin badute bururaino. Erreiten zinuen eh, hori egin behar zela inkesta behar da kalitatiboa baino lehen, importanta zela burasuekin ahemanetan sartzia, sensibilizatzeko, eta inkesta kalitatibo bat pentsatia daunotik erakaskuntzari buruzko mailaren hobetzeko? Alor, maila hobetzeko badugu guk deia, eh? baditugu deia nola dokumentu kuadro bat, eh, finkatzen dituena gure... Eh, uh, ekintzak eta kaitatea hobetzeko, baitugu zazpi orientabide hor gure bigarren ataleko uh, programan edo fen, badira dokumentu batzuk adostuak direnak uh, baitan. Eta beraz, zazpi orientabide horiak plantian ezagiz, xe be, gauzak hobetuko dira. Problema da, da plantian ezartzea orientabide horiak. Eta orientabide horietan, bada ere, uh, bigarren mailan be, ikasgai gehiago eskolaz proposatzea, hoai bakarrik uh, eskola eta historia geografia eskolaz irakasten baita derrigorrez bigarren mailan, eta beste gai batzuk ere irakasten aldira parekotasuna arte edo aiteko, baina momentukoz kolegio publiko baiz, bakar bat baizik ez da, eh, parekotasuna lortzen duena uh, ipar eskolerian, uh, marra kolegioa baiodan beste gai batzuk ere irakasten dira kolizio zonbaitetan, baina, uh, voilà, uh, aligira lanian, be beste gai batzuk proposatzeko eskolo, beste kolizio zonbaitetan. Hora, kolegioan, eh, hori baita mm. gai nagusia gaur uh, pasatze hori, hor, zen bitik seigarren erat, edo bosgarren mailetik seigarren erat, ala ere, mugiltze sistema ipatu duzu ama eskoletan, beste etapa bat itzateke, mugiltze sistema ere lehenik eh, lehen mailatik bosgarren erat, edo zepetik zen bidat aplikatzia eskola gehiago gehiago hortan? Ba, hor ez gira... Ez gira horretan uh, hori indik, behar bada egun batez egin handaz, eta hor baitugu egiaran bi lege ez berdit, badugu lege bat finkatzen duena parekotasun sistemaren uh, antolaketa, eta hor erraiten dute denbora erdiz frantzesez eta denbora erdiz eskola zilakatsi behar dela, eta bestalde badugu bi mila eta bosteko lege batek, uh, lege bat erraten diguna esperimentazio batzuk egiten ahal direla, eta kuadro hortarik beraz atelatzen ahal garela pixka bat. Hor, 2008an, eh, eh, bigarren atala hori eh, adostu genularik lekin, zolarekin, ikusi genuen, be esperimentazioak proposatzen halko le ama eskolan uh, hasteko. Gero behar bada, uh, geroan, bigarren etapa bat litzateke lehen mailan ere, eran nahi baita zepetik zen birat ere, proposatzea, me, ez gira hortan hori indik. Bai, eta gainera, aipatzen duzu, badela hor lege bat, parekotasuna hor duen artean eta bar, baina hori ere ez da denetan eh, respetatua eh, lebidun uh, parekotasuna errespetatua da denetan lehen mailan, hori seur, bigarren mailan uh, legak ez du behartzen. Mm. Legak erraiten du, uh, joaiten ahalera parekotasuna arte. Behartzen du bakarrik historia geografia eta eskola irakastea eskolaz. Bestelik ez. Hmm. Eta mm, albere alako lana ipatu duzun nunbait, eh, bilkura horiek antolatzia, buraso, kolegio buruekin, sentsibilizatzeko, eta aurten adibidez, zer lan eraman nahi du epek oraino urri um, buruz joaiteko? Be hor, e, deia erranduten pixka bat, baina eh, informazio bilko, eh, hautatu ditugu hiru sektore, nun e, zinez badiren arazo edo abandonatze tasa handiak, eta beraz hautatu dugu iriburuko gudea, eta bildu gira deia zaroan e, sektore untako Euh, buraso eta ikasileekin, badira bost pasai eskolako txetetiak zirenak, euh, lehuntze, euh, hiriburu, urketa, mirafranka, mugere, O, uh, ondokoa izanen da angelun, eta beste informazio bilkura bat ere antolatuko dugu uh, Dona Pauliko sektorean. Horten, beraz, hiru sektorean. Siberua bahne ere? Uh, ez, eh, zinez uh, kolegio bakoitzak baditu bere uh, eskolak, eta zinez egiten dugu kolegio, kolegioka. Egan dutan bezala, badira ogoita zazpi kolegio uh, ipar eskolerian, ez dugu antolatzen al uh, ogoita zazpi uh, kolegioetan. orduan hau tatzen ditugu zinez nun badiren uh, arazo handienak, eta gainera hau tatzen ditugu beti zehen bat eta zehen biko burasoak, hola bi urtetarik behin bakarrik egiten ditugu informazio bilkura horiek. Eta utopia mementoko irugarrenetik uh, eh, bigarrenerat pasatziarekin lan uh, lehenik uh, eh, uh, gazteago guekin hasi behar da. Bai, bai. Eta orduan eta aipatzen baituzu ere uh, liseorat mm. uh, pasatzen den momentu hori, hor badira beste arazo batzuk, zenta hor baduzu sait profesionala, sait teknologikoa, uh, bon, badira beste, da beste problematika bat hor, uh, landu beharko dela. Ongi da, Olivier Miok horretarazten eh, dugu eskuararen erakunde publikoko teknikalari zirela, eta mire esker, setasun horiek emanik. Mire esker, zuai.